บุ๊กทูสิบเอ็ดเอกาโรอกาโรเดือนมาร์ชมาร์ชมกราคม January January กุมภาพันธ์ f e b r u a r y f e b r u a r y มีนาคม march march เมษายน april april พฤษภาคม may may มิถุนายน জুন জুন มีอยู่หกเดือน এইগুলি হল ছয় মাস এইগুলি হল ছয় মাস มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মার্চ জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মার্চ เมษายน พฤษภาคม และมิถุนายน এপ্রিল মে এবং জুন এপ্রিল মে এবং জুন กรกฎาคม জুলাই জুলাই สิงหาคม August August กันยายน September September ตุลาคม October October พฤศจิกายน November November ธันวาคม ডিসেম্বর ডিসেম্বর และยังมีอีกหกเดือนด้วย এইগুলিও হল ছয় মাস এগুলিও হল ছয় মাস กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน জুলাই আগস্ট September July August September ตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม October November এবং ডিসেম্বর অক্টোবর নভেম্বর এবং ডিসেম্বর